وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, on est rendu au cours numéro 29 dans l'explication de Al-Adillat al-Shar'iyya لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi Donc, le Cheikh ici, on est rendu aujourd'hui au cours 29 et il explique une parole du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah au sujet de la question euh, des dirigeants injustes et comment on doit agir envers eux Euh, et l'explication du fait qu'on on n'a pas le droit de se rebeller contre eux, et lorsqu'ils euh, lorsqu font de l'injustice, on doit quand même continuer à les obéir euh, dans le bien, mais s'ils nous ordonnent de faire le mal, bien sûr, dans ce mal-là en particulier, on n'obéit pas, mais on continue quand même à reconnaître leur, leur autorité, puis à, leur, à les obéir dans le reste de ce qu'ils nous demandent de faire de bien. Et euh, <coughs> le chef expliquait que excepté s'il y a un couf qui est bawah, un kouf qui est clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah alors à ce moment-là, on a, on, a, on, a, on a le droit de l'enlever du pouvoir et de le remplacer si c'est possible. Et le chef expliquait que à ce, à ce, à ce sujet-là, il y a des conditions. C'est que <coughs> il ne faut pas que, en, en le remplaçant par quelqu'un d'autre meilleur, il ne faut pas que ça soit euh, une cause pour amener plus de mal que le mal qu'on essaie de changer en enlevant le, le, ce dirigeant-là. Donc le cheikh il explique ce principe, il a expliqué ce principe-là. Il dit أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج سببا شر أكثر سبب شر أكثر سبب شرا أكثر فليس لهم الخروج عليه فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة Donc les cheikh ici n'ont pas la, capacité, alors dans ce cas-là ils ne doivent pas sortir contre le dirigeant. Hein? Ou bien si ils croient qu'ils ont la capacité, mais que le fait de se rebeller contre lui, de sortir contre lui, va causer un mal plus grand, alors dans ce cas-là ils n'ont pas le droit de prendre les armes ou de sortir contre lui ou de l'enlever du pouvoir euh, dans le but de préserver les bienfaits généraux pour la population, éviter de faire plus de désordre. Ensuite, le Cheikh il dit الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء, درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا ويكون عندها عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما صالحا طيبا دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر عظيم من شر وشر أعظم من شر السلطان فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق اغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ومناصحة ولاة الأمور والدعوة, والدعوة, والدعوة لهم بالخير <clears throat> والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح, مصالح المسلمين عامة لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكسير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر نسأل الله للجميع التوفيق والهداية الشيخ صالح الفو... الشيخ عبد العزيز بن باز dans ce passage qui est mentionné ici de lui hein, qui est tiré de euh, <coughs> qui est tiré de son livre d'un livre en fait qui c'est tiré d'un livre qui tire qui qui qui, a, qui, qui ces, paroles-là d'une entrevue qui a été faite avec un magazine hein, dont les questions et les réponses sont mentionnées dans euh, le, livre et donc ça s'appelle ce livre waq'i في wal fikri ala daw على ضوء الكتاب والسنة la page 24 et 26 <coughs> qu'est-ce qu'il dit le chef ici il dit que c'est une règle de la charia au, sujet de laquelle il y a un, consensus et cette règle c'est quoi C'est qu'il n'est pas permis d'enlever un mal par un mal qui est euh, égal ou bien qui est plus grand que lui. Hein? Donc le cheikh il dit il est obligatoire de repousser un mal par ce qui va l'enlever complètement ou le diminuer. Et à ce point-là, Cheikh Muqbil, rahimahullah, il a mis un point important en, en bas de page, hein, il y a une note de lui en bas de page qui dit ولكن في مسائل الدماء وقتل المسلمين فلا يجوز قتل قتل مسلم فلا يجوز قتل مسلم ولو واحد من أجل دفع شيء من المفاسد الأخرى التي قد يظن أنها أقل من من القتل لعظم حرمة الدماء عند الله ورسوله والله المستعان. Donc le Cheikh Muqbil, rahimahullah, il a dit, mais dans les questions qui ont un lien ou qui sont reliées au sang, comme par exemple le fait de, de tuer, un, euh, tuer les musulmans, le cheikh il dit il n'est pas permis de tuer un musulman, même un seul musulman, hein, euh, dans le but de repousser quelque chose des méfaits ou d'un mal, euh, d'un autre mal, que, quelqu'un pourrait euh, avoir l'impression ou imaginer que ce mal-là est moins grand que le meurtre. Donc euh, ça, c'est pas permis de faire couler le sang, même d'un seul musulman. Hein. Et même si tu penses que tu vas repousser un, les autres mâles, que tu crois que ces autres choses-là sont euh, moins grand que le meurtre, eh ben ça c'est pas permis parce que le cheikh il dit que le sang c'est quelque chose qui est sacré pour Allah et son messager. Et donc, tellement c'est sacré, eh bien, il mérite un grand respect de notre part et on n'a pas le droit de le faire couler. mais euh, en ce qui concerne le fait de repousser un mal par un mal qui est plus grand encore, alors dans cas-là, c'est pas, ça c'est interdit selon le consensus des musulmans. Et le cheikh il dit que s'il y a un groupe qui veut enlever du pouvoir un dirigeant, et que ce dirigeant a fait un coffre bawah, un coffre clair, et qu'ils ont la capacité, al-qudra, de l'enlever et de mettre à sa place un, dirigeant qui est vertueux et qui est bon, tant que il y ait de, des conséquences de mal, euh, euh, tant que ça ramène, tant que ça ramène pas, hein, sans que ça ramène des mauvaises conséquences ou de la corruption ou du grand désordre euh, pour les musulmans, ou un mal plus grand que le mal de ce dirigeant-là lui-même, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut essayer de dire qu'il va euh, se rebeller contre ce dirigeant-là, et que ça va ramener un, désordre et euh, il y en a beaucoup de corruption, et qu'il n'y aura plus de sécurité dans la société, il n'y aura plus de sécurité, il n'y aura plus de, de justice, les les gens vont faire l'injustice et il y aura des attentats et il y aura du mal dans la société, alors dans ce cas-là, euh, n'y c'est pas permis. Parce que là, dans des cas pareils, les gens qui n'hésitent pas de se faire euh, de, se faire attaquer vont se faire attaquer et il y aura des gens qui vont se faire voler, il y a des gens qui vont se faire tuer, il y a des gens qui vont se faire euh, qui vont subir beaucoup de, de torts dans la société parce qu'il y aura plus de justice il n'y aura plus d'autorité, il n'y aura plus de sécurité dans la société. Hein? Imaginez-vous une société où il n'y a plus d'armée, plus de police, plus rien, que c'est le chaos, parce que tout le monde, euh, parce qu'il y a eu une rébellion contre l'État, et donc il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de, il a plus d'autorité, il n'y a plus de stabilité. Et eh bien là, tout le monde qui avait des comptes à régler, eh ben ils en profitent pour régler ses comptes euh, à ce moment-là, puisqu'ils n'ont plus peur de la police, plus peur de rien. Donc là, c'est la loi de la jungle qui règne, et donc il y a toutes sortes de mal qui vont se produire dans la société par la suite. Et c'est ça ce qui se passe dans plusieurs pays musulmans aujourd'hui, où il y a eu des gens de coup d'État. Donc le cheikh il dit <coughs> que dans des cas pareils, il est obligatoire pour les musulmans Hein? d'endurer le mal de ce dirigeant-là, de faire preuve de patience et d'endurance, et d'écouter et d'obéir dans le bien, et de donner le bon conseil aux dirigeants musulmans, et de l'appeler au bien, hein? et de faire des efforts, hein? et de faire des doigts pour eux, pour qu'ils deviennent meilleurs, et de faire des efforts pour diminuer le mal dans la société, et augmenter le bien. Et également il dit le chef que ça c'est le, droit chemin, la bonne voie, hein, qu'il est obligatoire à, tout le monde de suivre, et qu'il y a dans cette voie-là hein, tous les bienfaits pour la Ummah et les musulmans en général, et c'est comme ça qu'on peut diminuer le mal hein, et augmenter le bien. Et il y a également dans cette voie-là le fait qu'on préserve la sécurité dans la société et la paix pour les musulmans hein, d'un mal qui est plus grand. Hein. Donc dans ce cas-là, on demande à Allah pour, tous les, pour tout le monde, le cheikh dit on demande à Allah de donner à tout le monde le succès et la guidance.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 غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة يقول صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك Donc le Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, il explique ici, il dit, notre manhaj dans la façon d'agir envers les, envers les, ou avec les dirigeants musulmans, c'est d'écouter et d'obéir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59, dans Surah al-Nisa, nisa Ô oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le, commandement. Et si vous, si vous disputez ou divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, hein, euh, je vous donne comme conseil, hein, je vous enjoins de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne, je vous donne comme conseil, je vous donne comme, comme euh, consigne à suivre de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si il y a euh, un esclave qui devient votre dirigeant, qui devient votre chef. Hein, vous devez l'écouter et l'obéir, même si c'est un esclave qui sera votre dirigeant. Parce que celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors dans ce cas, Hein? Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés qui viendront après moi. Et ce hadith, il est exactement et parfaitement en accord avec le verset 59 dans Surah An-Nisa qu'on vient de mentionner. Après, le cheikh il dit ensuite, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui obéit aux dirigeants il m'a obéi. Et celui qui désobéit, et celui qui désobéit aux dirigeants, il m'a désobéi. Hein? Et donc ça c'est un exemple clair dans le, hadith qui nous ordonne d'obéir aux dirigeants. Hein? Et que de désobéir aux dirigeants dans le bien, c'est équivalent à désobéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme la désobéissance du prophète sallam est équivalent à désobéir à Allah subhanahu hein? Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il a, comme si s'il désobéit au prophète sallam, il ne peut pas dire j'ai pas désobéi à Allah, j'ai désobéi au prophète seulement sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, s'il a désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa il a désobéi aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et la même chose pour celui qui désobéit à son dirigeant, dans quelque chose qui est permis, alors là, automatiquement, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala il a désobéi au prophète puisque, puisque le prophète sallallahu dit celui qui désobéit au dirigeant il m'a désobéi et celui qui désobéit au prophète sallallahu il a désobéi à Allah donc ça c'est des exemples que le prophète sallallahu nous donne ensuite le chef il dit qu'il y a beaucoup d'autres hadiths également qui sont mentionnés à ce sujet qui nous incitent à obéir à écouter et à obéir à notre dirigeant musulman et il mentionne le hadith qu'on a mentionné précédemment dans le cours passé, qui dit, et celui, euh, le prophète a dit hein, à propos de la question de euh, d'un des Sahaba, des Hudayfa, de Yaman, qu'est-ce qui arrive si on rencontre ces gens-là qui ont des cœurs de diable dans les corps d'hommes Le prophète sallallahu a dit, écoute et obéis, même si on te prend tes biens, même si on te frappe ton dos, écoute et obéis. Cheikh il dit ensuite فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذا الأمر يعني في أم في أمر المعصية ولكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه أم وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف باختلاف الأحوال فهذا يختلف باختلاف الأحوال فإن كان من المسلمين قوة فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك وهذا من الجهاد في سبيل الله أما إن كان لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم من أصحابه ولم, ولم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار هذا هو منهج الإسلام فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة لا يستطيعون إزالتها فإنها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة Le cheikh il dit, donc le dirigeant des musulmans, le responsable des musulmans, il est obligatoire de l'obéir dans l'obéissance d'Allah. Et s'il nous ordonne de désobéir, hein, alors on n'a pas le droit de l'obéir dans ce commandement qui est un commandement de péché. Hein, mais on continue à l'obéir dans le reste hein, de ce qui n'est pas un péché. En ce qui concerne le fait d'agir, comment on doit agir envers un dirigeant qui est kafir, qui est mécréant, alors ça, ça dépend de l'état et de la situation. Si les musulmans ont de la force et qu'ils ont la capacité de le combattre et de le remplacer et de l'enlever du pouvoir et de le remplacer par un musulman, un dirigeant musulman, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour eux de le faire. Et, ça, ça fait partie du djihad, là. Mais s'ils ne sont pas capables de l'enlever, alors dans ce cas, il n'est pas permis pour eux de commencer à essayer de s'opposer aux injustes parmi les dirigeants et aux forts parmi les dirigeants. Hein, et euh, pourquoi Parce que ça, ça va ramener aux musulmans quelque chose de mal. Ça va ramener du mal hein, et des problèmes pour les musulmans. Et le prophète, on doit se rappeler de ça. Le chef, il donne un exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à Mecca pendant 13 ans après la révélation. Et, euh, yani, pendant toutes ces 13 années, le pouvoir politique était entre les mains des kuffars. C'est les mouchriquines qui avaient le pouvoir politique. Et euh, le, le, prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ça c'est une note en passant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas essayé de dire on va renverser le pouvoir, on va prendre le pouvoir sur les kuffars et les mouchriquines, non. Le cheikh il dit, وَمَعَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِهِ Il était avec, avec ceux qui avaient accepté l'islam parmi ses compagnons. Et ils n'ont pas essayé de descendre avec les koufars pour aller combattre avec eux. Même, bien au contraire, ils étaient interdits de combattre les koufars à cette époque-là. Hein? et ils n'ont pas été combattre, n'ont pas été ordonnés de combattre, excepté après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait fait la hijra à, à Médine et qu'il a eu un État et un groupe parmi les musulmans qui était assez fort, puis par la suite, quand il a été capable avec eux de combattre les kuffars, il a combattu. Et ça c'est le manhaj de l'islam. <coughs> Donc si les musulmans sont sous une autorité des kuffars et un pouvoir politique entre les mains des kuffars, et ils vivent sous leur autorité et qu'ils ne sont pas capables de l'enlever du pouvoir, hein, ils ne sont pas capables d'enlever le pouvoir des mains des kuffars, dans ce cas-là, ils doivent s'accrocher à leur islam et à leur aqidah, mais ils ne doivent pas euh, commencer à penser ou à commencer à réfléchir en eux-mêmes et à euh, à, comment on pourrait dire, à penser secrètement à essayer de s'opposer hein, au aux dans le pouvoir, la question de, du pouvoir politique. Parce que s'ils commencent à faire des, des, des, idées pareilles, à se faire des idées pareilles, dans une situation pareille, ça va revenir contre les musulmans. Ils vont, au contraire, ils vont massacrer les musulmans et ils vont faire du tort aux musulmans et ils vont détruire la dawa. Hein. ils vont arrêter la dawa. Mais s'ils ont une force, ces musulmans, et qu'ils sont capables de faire le djihad, eh bien dans ce cas-là, ils doivent faire le djihad, là, selon les règles et les principes bien connus de la charia. Donc là c'est le passage tiré du livre مراجعة في الفقه الواقع أو non مراجعة في الفقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة à la page 51 et 52. Le cheikh dit ensuite قلت وسائر علماء السنة والجماعة السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها على هذا ذلك أن الذي يجمعهم هو الأخذ بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة فهل يستقيم يا عبد المجيد قولك السابق مع أقوال هؤلاء العلماء أم يسلق عليك قول القائل آه، إن قولك inna qawlaka ك donc il dit ici que cette, ces paroles qu'on a eu des, des paroles de des ulama de l'ahl sunnati wal jamaah parmi les ulama salafiyines de l'Est et de l'Ouest sur la terre, ils sont tous d'accord avec cette aqidah et ce manhaj. Parce qu'ils sont tous réunis sur le, fait de prendre leur, leur compréhension et leur, et leur référence dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna. Et, et ce sur quoi se sont mis d'accord les salafs de la Ummah. Hein donc, le cheikh, il, s'adresse à Abdul Majid al-Zindani et il lui dit Est-ce que c'est correct Est-ce que c'est droit selon toi Est-ce que tu penses que c'est le droit chemin selon toi d'avoir dit ce que tu as dit dans la parole qu'on a citée de toi précédemment Alors que tu viens d'entendre tu viens de, de voir toutes les citations qu'on a données des paroles des ulama Ou bien on doit dire de toi la parole à ton sujet Est-ce qu'on doit dire à ton sujet la parole du poète suivant Et donc il mentionne les paroles de ce poète. Et c'est juste pour dire que, en fait, une comparaison pour dire que qu'est-ce que Abdul Majid dit eh ben, C'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc le cheikh dit « Inna qawlaka inna al-umma min wajibiha an ta'zilahu » أن تعزله الحاكم إذا فسد أو وأفسد وانحرف وظلم مخالف مخالفة تامة لما أجمع عليه سلفنا الصالح وموافق موافقة تامة لما عليه الخوارج فتأمل ذلك جيدا ومن أراد بسط القول فيها في ذلك فلينظر ما كتبه سلفنا الصالح في كتبهم مثل السنة للخلال والشريعة للآجري وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي والسنة لابن أبي عاصم وغير ذلك من كتب السلف لا أبالغ إن قلت إنه لا من كتاب ما من كتاب من كتب السلف في العقيدة إلا ويتعرض لهذه القضية لما لها من أهمية بالغة أجمع أجمع كتاب وأجمع كتاب صدر حديثا في ذلك معاملة معاملة الحكام على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس فقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا Donc le chef il dit que lorsque Abdul Zendani dit, dit, lorsque tu dis que la Ummah, ça fait partie de ses obligations d'enlever le dirigeant lorsqu'il est corrompu et lorsqu'il fait la corruption, lorsqu'il fait lorsqu'il a dévié ou lorsqu'il fait de l'injustice, c'est en contradiction totale avec ce sur quoi se sont mis d'accord tous les savants parmi les salaf et c'est en accord total avec ce que les Khawarij ont suivi. Et donc, réfléchis et médite bien comme il faut sur ça. Ensuite, donc, juste pour voir ici à ce sujet-là, c'est en même temps en accord, c'est en même temps l'exemple de ce que Al-Qardawi a mentionné dans sa fatwa au sujet de la démocratie. Et a suivi le même exemple que Al-Qardawi là-dessus et il dit que les musulmans doivent enlever du pouvoir le dirigeant et le destituer, le destituer s'il fait une injustice ou s'il fait du mal ou de l'injustice, ainsi de suite. Et donc il suit la même voie que les Khawarij à ce sujet-là. Et également, il essaie de ramener, Qardawi il essaie de ramener des, arguments parmi les arguments qu'il mentionne. Et souvent il se base sur des hadiths, soit qu'il prend un hadith sahih, mais il en coupe une partie. Et il mentionne uniquement une partie qui est en accord avec ce qu'il pense, qui est contraire à l'islam, qui est en accord avec la voix des Khawarij. Mais de toute façon, ces gens-là, comme c'est bien connu, ils pensent qu'ils peuvent piger au hasard, à gauche et à droite, dans les paroles des différentes sectes de l'islam, parce qu'ils s'imaginent, eux, que ça, c'est des choses qui font partie de la diversité, et donc, c'est juste différentes versions de l'islam qui sont tout aussi valables et qu'il n'y a pas de divergences qui sont interdites dans l'islam, puisqu'il croient en la liberté de religion. Alors, le cheikh, il dit euh, à ce sujet-là donc que ça c'est en accord avec la voix des Khawarij. Et Qardawi aussi, qu'est-ce qu'il donne comme exemple, comme preuve des hadiths da'if. Parfois, il base, des, ses idées sur des hadiths qui sont faibles. Parfois, il base ses idées sur des hadiths qui sont authentiques, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet de, du dirigeant. Comme par exemple, il a mentionné le hadith qui parle de l'imam dans la prière, et qui mentionne le fait que si quelqu'un prie alors que les gens qui sont derrière lui ne sont pas satisfaits de lui, sa prière ne va pas monter plus haut que sa tête ou quelque chose comme ça, comme c'est mentionné dans le hadith. Et bien entendu, ce hadith-là, premièrement, il ne dit pas aux gens, allez enlever cet imam par vous-même, hein, si vous ne l'aimez pas. Et il y a aussi un autre point important à ce sujet-là, c'est que ça, c'est pour l'imam de la prière. Tandis que pour celui qui est l'amir et qui est à la tête des musulmans, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionner des paroles claires et nettes à ce sujet-là en particulier. Et donc tu ne peux pas utiliser les autres, d'autres hadiths pour euh, essayer de l'appliquer dans ce contexte-là, puisque c'est des hadiths qui ne parlent même pas du même contexte. Et là également essayer de mentionner l'exemple des prophètes qui ont eu des problèmes avec certains des, des koufars et des dirigeants de leur époque, comme par exemple Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a eu des problèmes avec Nimrod, hein, lorsqu'il lorsqu'il est arrivé, il a vu le dirigeant à cette époque-là, il lui a dit, Ibrahim lui a dit qu'il croit en Allah, et ainsi de suite. Et Nimrod lui a répondu en disant, parce qu'Ibrahim a dit, mon Dieu, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et Nimrod a répondu, a dit, non, mais c'est moi aussi je peux faire vivre, je peux faire mourir. Hein? Et donc euh, il a amené un homme, il a amené deux hommes et il en a tué un et l'autre il l'a laissé vivre. Il a dit tu vois moi je peux faire vivre et mourir moi aussi. Alors Ibrahim lui a donné un autre exemple, il a dit moi je fais, euh, il a dit mon, mon Seigneur, mon, mon rap, il fait, il fait lever le soleil hein, à, à, l'est et il fait coucher à l'ouest. Alors toi essaie de le faire lever à l'ouest c'était capable. Et là, il a été bouche bée, il ne pouvait plus répondre. Et donc, ça c'est un exemple. Hein. Et donc, il mentionne cet exemple-là, il mentionne aussi l'exemple d'Ibrahim, euh, de, de Moussa salam avec Pharaon, et il montre ces exemples-là en voulant dire, regardez, les, les musulmans sont ordonnés de s'opposer aux dirigeants qui sont injustes. Et on voit on voit dans ces hadiths-là des exemples comment les prophètes d'Allah, salatu wassalam, ont fait la da'wa à la foi. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. <laughs> Naam. Masha'Allah. On voit dans ces, dans ces exemples comment les ulama, euh, comment les, pardon, on voit dans ces paroles des exemples comment les prophètes ont fait la da'wah même avec des dirigeants. Hein Ils ont même appelé des, dirigeants de leur époque à l'islam alors que c'était des dirigeants forts. Ça c'est vrai, Ils se sont opposés à l'injustice et au mal que ces dirigeants-là faisaient dans leur mécréance en les appelant à l'islam, en les appelant à la foi. Mais est-ce que vous avez vu que Moïse a fait un coup d'état sur Pharaon est-ce que vous avez vu que Ibrahim salam a fait un coup d'État sur Nimrod Il n'a pas fait de coup d'État et il n'a pas dit aux, croyants on va prendre le pouvoir sur ces dirigeants injustes. Il a seulement dit croyez en Allah et craignez un châtiment d'Allah subhanahu si vous ne croyez pas en lui et si vous ne vous soumettez pas en lui, en votre créateur, eh bien, il va vous punir, il va faire tomber sur vous un châtiment ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples. Mais il n'a jamais dit, on va prendre le pouvoir, on va faire une révolte, on va faire une rébellion pour enlever le dirigeant du pouvoir parce qu'il est injuste ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des arguments que il mentionne dans son livre, ou dans cette fatwa qu'il a, qu'il a écrit. Et ce sont des arguments futiles qui ne tiennent pas la route, et qui n'ont aucun, aucun euh, aucun lien avec le sujet dont il parle lui-même. Et ça, ça montre son écartement et son nuance mal, malgré que c'est un homme âgé à son âge et qui avait étudié la charia et l'islam. Et donc c'est étonnant de le voir sortir des, des arguments pareils et se contredire. à ah, hein, contredire le Coran et la Sunna et la voix des salaf salih et d'argumenter de cette manière que même des débutants en sciences islamiques hein, qui n'ont même pas atteint euh, encore les niveaux de Qardawi sont capables de savoir tout de suite que cette parole-là ne tient sur aucun des fondements de l'islam. Et la même chose pour Abdul Majid al-Sindani et tous les gens qui sont dans cette voie d'égarement parmi les Hezbollah et les gens de Khawarij, et les ainsi de suite. Donc le cheikh dit ensuite, et celui qui veut avoir les détails à ce sujet-là, il peut aller voir dans les livres écrits par les salaf salih, dans leurs livres, comme par exemple le livre qui s'appelle La Sunna de l'imam al khalal hein, qui était un des élèves de l'imam Ahmad. Et il peut aussi voir dans le livre qui s'appelle La Sharia, écrit par l'imam Al-Ajurri. Et il peut voir aussi dans le livre شرح العقيدة الطحاوية écrit par l'imam Ibn Abdul al-Hanafi et il peut voir dans le livre qui s'appelle As-Sunnah écrit par l'imam Ibn Abi Asim et ainsi que d'autres livres parmi les livres des Salaf et il dit si je, euh, je ne vais pas exagérer si je dis que il n'y a pas un livre écrit par les Salaf excepté il n'y a pas un livre écrit par les salafs au sujet de l'aqida excepté que ce livre traite de cette question, la question des dirigeants. Parce que cette question a une importance très grande. Et un des meilleurs livres qui, réunit et réunit, qui résume cette, question, parmi les livres qui sont écrits euh, parmi les contemporains, il y a le livre qui s'intitule Mu'amalatul Hukam ala Daw al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire comment agir envers les dirigeants selon la lumière, à la lumière du Coran et de la Sunna, écrit par le cheikh Abdul Salam ibn Burgess. Et il a euh, bien expliqué d'une façon vraiment bonne et d'une façon vraiment claire dans ce livre-là, et que Allah le récompense. Et le cheikh il est décédé aujourd'hui, rahimahullah, cheikh Abdul Salam ibn Burgess, il est mort, rahimahullah, très jeune, mais il a laissé beaucoup de biens derrière lui, que Allah lui donne le paradis et lui pardonne ses péchés. Amin. Ok. الملاحظة الثانية <clears throat> قال فإذا فإذا استقر الأوضاع السياسية استقرت الأوضاع الأخرى le cheikh, euh, le cheikh il, il critique les paroles de euh, de Abdelmajid al-Zindani, la deuxième, le deuxième point sur lequel il le critique, c'est une autre question, parce que là on a fini la première, maintenant on parle d'un autre, autre, point, un autre, une autre euh, <coughs> remarque qu'il fait, euh, c'est lorsque Abdelmajid al-Zindani il dit dans euh, sa cassette, lorsque les la situation politique elle est stabilisée, alors le reste va être stable. Hein, le reste va être stable et va être correct. Le cheikh il, il répond à ça. قلت الرد على قولك هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول إن كلامك هذا يوافق تماما اعتقاد الرافضة الذين يجعلون الإمامة أهم مهام الدين أهم مهام الدين أهم مهام الدين فهذا الاعتقاد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة إذ إن أهم مهام الدين نشر نشر وتصحيح وتوطيد العقيدة في قلوب الأمة وقد فند هذا المعتقد الباطل الشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال إن قول إن قول القائل إذا إن إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم أهم المطالب في الإسلام في أحكام الدين إن إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام Le chef, il répond à cette parole en disant, premièrement, <coughs> on peut répondre à ce que tu dis de trois, façons. Le premier point, comment on peut répondre à cette idée que si la politique est bonne, le reste va être correct, on va répondre à ça premièrement en disant que ce que tu dis là, c'est en accord, complètement en accord avec la croyance des Rafidah parmi les chiites. Parce que ce sont eux qui, euh, qui, ont euh, parmi leurs croyances, ils mettent la question de la, gouvernance euh, parmi les plus, le, comme si pour eux, c'est considéré comme le point le plus important parmi toutes les choses importantes dans la religion. Et cette croyance est complètement, est en contradiction totale avec le Coran et la Sunna et le consensus de la Ummah. C'est-à-dire la croyance à que la, question du pouvoir politique et de la dirigeance, la gouvernance est, le point le plus important parmi tout ce qui est important dans la religion. Ça, c'est quelque chose qui est euh, en contradiction avec le Coran et la Sunna et l'Ijma et le consensus de la Ummah. Et pourquoi le Cheikh il dit Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans la religion le, point, le plus important, parmi les points importants de la religion, c'est de transmettre, de diffuser et de corriger la croyance dans euh, la croyance islamique dans les cœurs de la Ummah. C'est ça le plus important dans l'islam. L'islam est venu à la base, c'est pour ça, pour corriger, pour diffuser, pour corriger, hein, puis pour enseigner aux gens la foi de l'islam et la Aqida, la croyance correcte. Et <clears throat> Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a complètement détruit cette, fausse aqidah euh, que les rafidas, que les chiites rafidas propagent, hein, parce que pour eux, la question de la dirigeance, la question du pouvoir politique, c'est le principe le plus important pour eux dans la religion, et c'est pour ça qu'ils y concentrent tous leurs efforts et toute leur da'wah est basée là-dessus, sur le fait qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali ibn Abi Talib, selon eux, qui devait prendre le khilafah, et ils en font un des fondements de la religion. Et que celui qui n'est pas d'accord avec eux à ce sujet-là, pour eux, il est casse. Donc c'est pour eux, pour eux le plus important dans la religion, c'est de croire en et que de croire en qu'est-ce qui a rapport avec le, le pouvoir politique et la, la, gouvernance et des choses de ce genre. Donc tout est tout, tout, tout dans la dans la croyance des rafidah, des shi'as, toute chose tourne autour de cette question de al c'est comme ça qu'ils l'appellent en arabe, l'imam. Donc, le cheikh il dit que pour eux, ça c'est la question la plus importante dans les règles de l'islam. Et donc, le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, si quelqu'un te dit que la chose la plus importante dans la religion c'est la question de la gouvernance, hein, et que c'est le plus important parmi les principes et les règles de la, religion, et que c'est la, la plus noble des questions euh, auxquelles les musulmans ont affaire, alors il a menti, selon le consensus des musulmans, il a menti. Qu'il soit sunni ou chiite, hein, selon les sunnites et les chiites, ils sont tous d'accord que celui-là, il a menti. Parce que c'est pas vrai que c'est le plus important dans la religion. En fait, de dire que le plus important dans la religion, c'est la question de la gouvernance, et qu'il n'y a rien de plus important que ça, cette, parole-là en soi, elle est coffre. Cette parole-là en soi, elle est coffre. Pourquoi Parce que la foi en Allah et en son messager, c'est ça qui est le plus important dans la, religion. Et c'est beaucoup plus important que la question de la gouvernance ou du pouvoir politique. Et ça, tout le monde doit savoir, ça c'est obligatoire, c'est nécessaire pour toute personne qui est musulmane de connaître euh, cet aspect-là que dans l'islam, qu'est-ce qui est le plus important C'est la foi en Allah et la foi en son messager. Et la question de la dirigeance et de la gouvernance, ce n'est pas le point le plus important de, et dans, dans, la religion. Et ça, c'est tiré du livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, le volume 1 à la page 75. Ensuite, le chef, il dit. وممن سند هذا أيضا هذا المعتقد الباطل شيخنا ربيع بن هادي المدخلي في كتابه القيم منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله في معرض رده على أبي الأعلى الموجود فلينظر لشيخ الزيسي parmi les choses, parmi les ulama également qui ont détruit cette fausse croyance il y a notre cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hein, Hafizahullah, dans son livre, qui est un livre très, vraiment très bénéfique et très bon, un de ses meilleurs livres qui s'appelle Minhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, la méthodologie, des prophètes dans la da'wa, dans le fait d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce livre, il a réfuté cette idée qui est également partagé par beaucoup parmi les Hizbiyin, et parmi les Ikhwan, et parmi les gens de ces tendances. Pour eux, le pouvoir politique et la question de, la, gouvernance, ça c'est pour eux le plus important dans la religion, c'est le fondement le plus important, hein, d'établir le khilafa, soi-disant comme ils disent, on veut établir le khilafa, c'est ça le plus important de la religion. Et à cause de ça, ils dénigrent et ils délaissent tout le reste hein, comme par exemple le tawhid, hein, pour eux c'est une question <laughs> secondaire, le tawhid. Une question d'aqidah c'est un détail pour eux, c'est pas important. Hein, pour eux le plus important c'est le pouvoir politique. Hein. donc euh, les questions qui ont rapport avec halal et haram, ça aussi ça c'est des, des détails insignifiants pour eux, puisque ils disent que c'est pas grave si nos membres, les gens de notre groupe ou de notre, de, notre parti se rasent la barbe, ou les femmes ne portent pas un hijab shara'i, ou ils font du riba ou des choses de ce genre, c'est pas grave, il faut pas s'attarder à ça, c'est des détails. Donc ça c'est des exemples. Après le chef il dit, donc euh, le chef. a euh, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, حفظه il a réfuté les paroles d'Abu al-A'la al-Mawdoudi dans son livre, il a réfuté les paroles de Mawdoudi le Pakistanais dans son livre euh, Minhaj al-Anbiya al qui, qui euh, défendait cette idée que la question de la politique c'était un des jeux. Abu al-A'la al-Mawdoudi il est très célèbre et même il a un de ses livres en français. Hein, quand je suis converti à l'islam à l'époque, Maudou Maudou dit, oui. À son époque, ben plutôt à mon, quand je suis converti à l'islam à l'époque, euh, c'était son livre qu'on donnait à tout le monde pour, euh, pour les non-musulmans pour, convertir à pour les convertir à l'islam ou bien pour leur expliquer l'islam. Il n'y avait que ce livre-là presque, il n'y avait pas d'autre. C'était le livre qui s'appelait Comprendre l'islam. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'erreurs aussi. Malheureusement, c'est tout ce qu'il y avait, et les gens ils savaient même pas des fois euh, les erreurs qu'il y avait dans le livre. Et puis Maudoud, il a beaucoup de problèmes dans l'aqidah, et il, a une aqidah comme les chiites, et il défend beaucoup d'autres contradictions euh, avec l'islam. Donc euh, le cheikh dit ensuite والوجه الثاني أن يقال أن يقال لك أن يقال لك هل الأوضاع السياسية تستقر بالطريقة المحرمة شرعا المشاركة في الانتخابات البرلمانية فإن قلت نعم فقد أخذت بالقاعدة اليهودية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة وفي ذلك من التعدي من التعدي الذي يخشى على صاحبه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن قلت لا بطل لا بطل فإن قلت لا بطل قولك من أساسه بطل قولك من أساسه donc le الدين comme deuxième point pour réfuter cette, parole, est-ce que tu crois qu'on peut stabiliser la situation politique en utilisant des méthodes haram, c'est-à-dire en, participant dans les élections euh, parlementaires Si tu dis oui, alors ça veut dire que tu as pris la règle des juifs, la règle juive qui dit que le but est justifié, euh, les moyens, euh, le but justifie les moyens et que tu peux utiliser n'importe quel moyen, tant que tu as un bon objectif, tu vas utiliser n'importe quel moyen pour y arriver. Euh, et ça, c'est bien entendu, c'est haram. Donc, si on demande, est-ce qu'on a le droit de, stabiliser la situation politique par un moyen haram S'il dit oui, alors il a pris la, la règle des juifs. Et ça, c'est une transgression, et on craint pour celui qui utilise une voix pareille parce qu'Allah il dit dans le verset 229 dans Surat Al-Baqarah et quiconque transgresse les limites d'Allah alors ceux-là sont les injustes donc on craint pour ces gens-là hein et le cheikh il dit et si tu dis non qu'on n'a pas le droit de si tu dis on n'a pas le droit de changer ou d'établir la, de stabiliser la politique ou l'état politique ou la situation politique en, en utilisant un moyen haram, si tu dis que tu dis non, on a, tu dis on n'a pas le droit d'utiliser ce moyen-là, en utilisant la démocratie, dans ce cas-là, tu as détruit toi-même ta propre parole, depuis la base. Comme troisième point pour répondre à cette euh, parole, on va poser une autre question, et ça a rapport avec le tawhid. Le <coughs> cheikh فإن قلت أنها أصل ومن أجلها أرسلت الرسل نعم، الوجه الثالث أن يقال هل الأوضاع السياسية أصل أم فرع فإن قلت إنها أصل من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ونصبت القبلة وجردت السيوف, وجردت السيوف الجهاد وانقسمت الخلاف آه، وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار يقال لك قد قلت, قد قلت بالباطل المخالف لنصوص الكتاب والسنة فإن الله ما بعث من رسول ولا نبي إلا يدعو قومه إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله من دونه أي نعم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال ابن كثير آه، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وكلهم الرسل يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ منذ حدث الشرك في بني آدم من قوم نوح آه، الذي أرسل إليهم نوح Donc le chef il dit si tu dis, hein, la question en fait c'est, est-ce que, la, situation politique est un fondement ou bien une branche Est-ce que c'est quelque chose qui est une base ou, bien c'est quelque chose qui découle d'une base Donc il faut, il faut voir lequel des deux. Hein? Est-ce que tu penses que ça c'est un fondement, c'est une base, la situation politique, ou bien sinon c'est une branche et quelque chose qui découle de quelque chose d'autre donc, euh, le cheikh il répond, il dit, si tu dis que c'est une base, et que c'est pour ça que Allah a envoyé les messagers, et c'est pour ça que Allah a fait descendre les livres, et c'est pour ça que la Qibla a été établie, et c'est pour ça que les effets ont été, brandis ont été brandis pour le djihad, et c'est à cause de ça que Allah a divisé la, la, création en deux, les croyants et les kuffars. Alors on va te dire dans ce cas-là, tu as dit quelque chose de faux contraire au, texte du Coran et de la Sunna, parce que Allah n'a pas envoyé les messagers, de messagers ou de prophètes, excepté pour appeler les gens à l'adoration d'Allah et à mécroire ou rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça la base et le fondement. Allah ta'ala, il dit dans Surat al-Nahl, euh, le verset 36, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du ta'arout. Et l'imam Ibn Kathir, il dit dans son tafsir, tous les prophètes, tous les messagers, pardon, tous les messagers ont appelé à l'adoration d'Allah et ont interdit l'adoration de ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, Les messagers ont dit adorez Allah et écartez-vous du ta'arout. Donc, il y a toujours eu Hein, Allah a toujours envoyé des messagers aux hommes, euh, et ça c'est depuis que le shirk est apparu sur la terre à l'époque de Noé. Et Allah avait envoyé au peuple de Noé le, le prophète Noé, hein, pour les appeler au tawhid. Et ça c'est un tafsir de Ibn Kathir au sujet de d'un de, verset, c'est dans... Euh, c'est dans le volume 4, la page 489. Le cheikh il dit ensuite, il mentionne les paroles d'un autre savant, c'est le fils de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire Suleiman. Hein. Il dit, قال سليمان ابن محمد ابن عبد الوهاب النوع الثالث توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهو معنى قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار والسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار Le cheikh il dit ici que l'imam, le cheikh Suleiman ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit euh, le tawhid, la troisième catégorie, le tawhid, tawhid al-ilahiyya, il est basé, le tawhid de l'adoration, il est basé sur le fait de purifier Allah subhanahu dans son adoration, c'est-à-dire que tu adores uniquement lui, et tu purifies ton adoration. Et le cheikh il dit que le tawhid, ce tawhid là, tawhid al-ilahi, c'est le tawhid, en fait c'est le début de la religion ainsi que la fin de la religion. C'est-à-dire la religion elle commence par le tawhid et elle termine par le tawhid. Elle est l'aspect apparent et caché de la religion, c'est-à-dire Qu'est-ce y a à l'intérieur et qu'est-ce y a à l'extérieur hein, Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire nos adorations qu'on fait avec notre cœur, hein, nos intentions, ainsi de suite, et à l'extérieur, c'est-à-dire nos paroles et nos gestes. Hein, tout ça, ça fait partie de, du tawhid. Et également, le chef, il dit que c'est la première chose à laquelle les messagers ont invité les hommes. Et c'est également la dernière chose hein, que l'être humain doit dire et c'est-à-dire la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que euh, la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parce que en arabe le mot ilah, ça veut dire celui qui est adoré, la chose qui est adorée ou l'être qui est adoré, par l'amour, par la crainte, par le respect, hein, par la vénération, et l'exaltation qu'on peut faire de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, euh, toutes les formes d'adoration qu'on fait, eh bien, elles doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que, et c'est pour ce tawhid en particulier, que toute la création a été créée, et que tous les messagers ont été envoyés, et que tous les livres ont été révélés. Hein et donc, euh, c'est à cause de ça également les hommes ont été divisés en deux catégories, les croyants et les kuffars. Les heureux, qui auront, les gens qui seront heureux, qui, iront au paradis, et les malheureux qui iront dans l'enfer. Donc ça c'est tiré du charh de Kitab al-Tawhid qui s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid. Euh, c'est le charh du Kitab al-Tawhid écrit par Sulayman ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, écrit par le fils le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et, c'est un des plus gros charges qui, ont, été faits par, euh, c'est-à-dire à propos de Kitab al-Tawhid. Ensuite, le Cheikh mentionne les paroles de l'imam al-Hafid Hafid ibn Ahmed al-Hakami, hein, également un des grands ulama du sud de la péninsule arabe, qui, est, euh, qui a écrit plusieurs livres à son époque donc un poème dans lequel il résume la croyance islamique et le tawhid, qui s'appelle Sullam, Sullam al-Wusul ila ilm al-Usul. C'est un poème dans lequel il résume toutes les croyances de Ahl-Sunnati wal-Jama'a, en commençant par le tawhid et les, tous les points et les principes de la hein? donc il explique ces choses-là dans son livre. Et dans le, dans le, le Cheikh, il nous en mentionne quelques vers. Il dit هذا وثاني نوعي التوحيد هذا وثاني نوعي هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن عن نبيه أن تعبد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب, وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit dans, ce, dans cette partie qu'on a lue du, du, poème Il dit Et voici la deuxième catégorie du tawhid, et qui est de rendre l'adoration euh, du Seigneur du trône peu, unique, uniquement pour lui, de l'adoration uniquement pour lui. Hein et de, yani, de, le. Quand on dit Ifraduhu an, an, an, an, c'est-à-dire que tu dois euh, purifier Allah et unifier Allah et nier tout ce qui est associé avec lui comme partenaire ou égal avec Allah et l'adorer lui seul hein, en reconnaissant son droit à l'adoration et en ne le niant pas. Hein. Et c'est lui qui a envoyé les messagers qui ont commencé leur appel par cet appel, c'est-à-dire par le tawhid, par ce tawhid en particulier qui est le tawhid de l'adoration, et il a envoyé euh, également révéler les livres et la clarification des livres, c'est la sunna, et c'est à cause de ça qu'il a euh, distingué entre les hommes, les croyants et les non-croyants, et il a également chargé les messagers, Allah a chargé les messagers et le messager, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été l'élu, le choisi, le prophète Mohammed sallallahu le mujtaba, pour combattre celui qui se détourne de l'ordre d'Allah de l'adorer uniquement et qui refuse jusqu'à ce que la religion soit pure pour lui seul, Allah subhanahu wa intérieurement et extérieurement, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donc, c'est-à-dire avec le djihad. Donc, euh, ça c'est dans le poème Sulam al-Wusul. Donc, euh, ça c'est à ce sujet. Ensuite, le cheikh dit قلت فتبين بطلان هذا القول إن كنت قائلا به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله فقلت فتبين بطلان هذا القول إن كنت قائلا به donc si tu dis que la, la situation politique est une base hein, et bien dans ce cas-là on a montré la fausseté de ce que tu prétends parce que la base de l'islam c'est pas la situation politique mais c'est au contraire c'est le tawhid mais sinon le cheikh dit amma in qulta in kunta qulta innaha far فكيف يكون استقامة الفرع استقامة للأصل كيف تستقيم الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها إذا كانت الأوضاع الدينية فاسدة والتي من أهمها تثبيت العقيدة الصحيحة وتصفيتها مما يبطلها من أردان الشرك الأكبر أو ينقصها من من شوائب الشرك الأصغر والبدع إن هذا القول إن دل على شيء إنما يدل على عدم التصور السليم لدعوة الأنبياء والمرسلين وعدم الفهم للقواعد الأساسية التي يبنى عليها الإسلام ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو قومه إلى توحيد الله ثلاث عشرة سنة بل حياته كلها دعوة, دعوة للتوحيد Le cheikh explique maintenant, il dit si tu dis que le, la, la, situation politique n'est pas une base, mais qu'elle est une, une branche qui découle de cette base, hein, qui découle de la base, alors dans ce cas-là, le cheikh il dit comment tu peux prétendre que en établissant une branche, tu vas établir la base. Hein. C'est contradictoire, tu ne peux pas dire ça. C'est en établissant la base que les branches vont tenir. Mais c'est comme un arbre. Si tu veux établir l'arbre, il faut que le tronc soit ferme. Si le tronc n'est pas ferme, comment, comment les branches vont tenir hein Et donc ça, c'est une contradiction. Et donc le chef, il dit ici, comment tu penses que tu vas être capable de rectifier les situations politiques et les situations sociales et économiques et autres, si la situation religieuse est corrompue. Hein et c'est la plus importante. Hein c'est d'établir la, croyance correcte et de la purifier de tout ce qui peut détruire cette croyance parmi les formes de shirk majeures, ou bien qui pourrait la diminuer parmi les formes de shirk mineures et les formes d'innovation et de bédard. Donc, c'est très important ici de comprendre que tu ne peux pas prétendre euh, yani, euh, stabiliser la situation politique si tu n'as pas stabilisé la situation religieuse. Et c'est ça le malheur des chibiyins et des gens de parmi ces gens-là, qui pensent que juste en changeant la situation politique dans un pays, tu vas pouvoir arriver à améliorer la situation économique et la situation sociale, euh, sociale, ainsi de suite, sans corriger la situation religieuse. Mais c'est une grave erreur parce que la base de tout c'est la religion, et c'est la foi, et c'est la et c'est le tawhid. Donc si le tawhid et l'iman le taqwa et l'aqidah ils sont pas fermes et établis sur les bases de l'islam, Hein, si on n'a pas bien compris ces choses-là qui sont les bases de l'islam, eh bien, le reste de la situation ne sera jamais correct également. Et la vie, c'est une, l'islam, c'est ça. C'est un combat pour établir le tawhid et pour établir tout, le, tout ce qui vient avec par la suite. Et de lutter pour ça contre ceux qui veulent s'opposer à ça. Hein Donc, le cheikh, il dit ensuite, cette parole, euh, elle montre Hein? si elle montre quelque chose, elle montre uniquement une chose, c'est que la personne qui le dit, elle n'a pas une bonne vision, une bonne compréhension de la da'wah des prophètes et des messagers. Et elle n'a pas compris comme il faut les règles fondamentales sur lesquelles euh, les principes de l'islam sont basés. Parce que le prophète Mohammed est resté 13 ans à la Mecque, en train d'enseigner le tawhid. Et toute sa vie, il a enseigné le tawhid. Et c'est une invitation au tawhid. Ensuite, le cheikh, il mentionne une parole du cheikh Bakr Abu Zayd. Il dit, قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فهي قاعدة كلمة التوحيد يعني الانطلاق وأساس التنظيم وهي البداية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وفي النهاية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحديث وفي هذا إشعار بأن حياة المسلم مبنية على التوحيد لشيخ الزيت Euh, il y a en ceci la parole du Tawhid, hein, une règle dans l'islam qui est euh, le point de départ et la base de l'organisation de la vie à partir de son début dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a débuté sa da'wa dites la ilaha illallah vous aurez le succès dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et vous aurez le succès et à la fin de sa dawa, lorsque le prophète ou bien à la fin de la vie, lorsque le prophète il dit la ilaha illallah. Lorsque la personne arrive à la mort ou qu'il est près de mourir, proche de la mort, faites-lui répéter le shahada, la ilaha illallah, avant de mourir. Donc ça veut dire que toute la vie du musulman elle est basée sur le tawhid. Hein quand il rentre dans la vie et quand il en sort. Le cheikh dit حتى كان مما قاله في مرض موته كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصه على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا Le cheikh il dit, et même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans, la, dans sa maladie de mort, juste avant de mourir, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il appelait au tawhid encore. Hein? Toute sa vie, il a continué à appeler au tawhid, comme c'est rapporté dans le hadith de Aisha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé malade à la fin de sa vie, et que il, était euh, quelques jours avant de mourir, hein, il se couvrait avec un vêtement sur son visage. Et puis parfois il l'enlevait, et pendant ce moment-là, il disait que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration Et il disait ça pour avertir les gens contre ce qu'ils avaient fait. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et par l'imam muslim également. Ensuite, il dit ثم حصل بعد ذلك أن دانت لهم المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله أفواجا بل بل فدوا, في فدوا هذا الدين بأغلى ما عندهم وما ذاك إلا لأن العقيدة الصحيحة قد أشربتها قلوبهم فصلحت أحوالهم وأوضاعهم بصلاح فبصلاح العقيدة واستقامتها تصلح وتستقيم سائر الأعمال والأوضاع منها الأوضاع السياسية كما آه، وصدق رسول الله وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وبهذا يتبين بطلان هذا القول أيضا إن كنت قائلا به Le chef dit ensuite, il y a eu l'islam qui est parti partout dans le monde, de l'Est et de l'Ouest, l'Orient et l'Occident partout. Hein, les gens sont rentrés en groupe dans l'islam et ils ont donné en échange ce qu'ils avaient le plus important pour eux dans le but de, hein, c'est-à-dire ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher hein, pour cette aqidah, cette bonne aqidah, parce qu'elle est entrée dans leur cœur et elle a pris toute la place dans leur cœur et elle a purifié leur situation par la suite. Leur situation a été purifiée parce qu'ils ont purifié leur rapide. et ils l'ont mis droite. Et donc, du moment qu'ils se sont orientés, qu'ils se sont mis dans une situation de droiture, eh bien, tout le reste de leurs actions et de leur situation se sont également euh, euh, réformées réformés et corrigés d'elles-mêmes, comme leur situation politique, Hein? et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidance sallallahu alayhi wa sallam, hein, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon al numan ibn Bashir, hein, il dit qu'il y a dans le corps un morceau que si est bon, tout le reste du corps sera bon. Et s'il est corrompu, tout le reste dans le corps sera corrompu. Et ce morceau-là, c'est quoi C'est le cœur. Et donc, on peut comprendre la fausseté de ce que tu prétends, si tu prétends, Abdul-Majid al-Zindani, que euh, c'est pas une base, euh, la situation politique n'est pas une base, mais ce que c'est une branche qui découle de cette base Eh bien, on voit également que ça, hein, c'est pas de la façon dont tu l'imagines que lorsqu'on corrige la situation politique le reste se corrige tout seul. C'est quand on corrige le tawhid et quand on corrige notre aqidah que le reste se corrige. Et non pas quand on corrige la situation politique toute seule. Hein? Et le cheikh il dit, ولعل القول الأول أقرب إليك مما يؤيد ذلك الاستنكار الذي قام به حزب التجمع اليمني للإصلاح عندما قال بعض عندما قام بعض الإخوان السلفيين بتحطيم المشاهد التي على القبور فقد نشرت جريدة الصحوة بيانا في ذلك مما جاء فيه تابع التجمع اليمني للإصلاح <laughs> آه، الله المستعان باهتمام كبير آه، باهتمام كبير الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن الباسلة يوم آه، الباسلة يوم يوم يومي الجمعة والسبت الماضيين من قبل بعض العناصر غير المسؤولة ستجعل من الفروع قضايا أساسية بينما تتغافل عن الأصول والقضايا الجوهرية آه، إلى آخر البيان donc le chef il mentionne par la suite il dit regarde Peut-être que ça, ça va donner une idée un petit peu de, de votre position ou du résultat de, cette pensée-là que, vous avez, vous les Regardez qu'est-ce qui a été mentionné dans votre journal. Qu'est-ce que vous avez dénoncé hein Votre parti, at yamani ils ont dénoncé ce que certains frères salafis avaient fait quand ils ont détruit certaines constructions qui avaient été bâties sur les tombes au, Yémen, dans la ville de Aden. Il y a des salafis qui avaient détruit les, des machins qui avaient été construits sur des tombes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé Ils ont écrit un, communiqué ou un, article dans le journal à ce sujet, dans le, magazine As-Sahwa, ou le, journal As-Sahwa, le numéro 432, euh, euh, le jeudi, le 3 du Rabi' qui correspond à l'année 1494, le mois de septembre, le 8, donc c'était le 8 septembre 1994, qui correspond au 1415 de l'année Hijri. Donc, qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qu'ils ont dit les Ikhwan dans, dans cet article Ils ont dit qu'il y a eu des des, des, choses qui se sont produites, des incidents qui se sont produits. Hein, et euh, c'était dans la ville de Adan, le, le samedi, euh, le vendredi et le samedi. Il y a, il y a certains individus hein, qui ont qui n'ont pas d'autorité, qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas une responsabilité dans la société, c'est-à-dire ils ne sont pas des gens qui avaient une autorité, qui ont euh, et en effet des questions qui sont des choses secondaires ou qui sont des choses qui ne découlent pas des, fondements, de, des, fondements, des choses importantes, pour eux c'est des fourreaux, mais c'est des choses qui sont des branches, c'est pas des fondements. Ils en ont fait des choses fondamentales. Ils disent, ces gens-là, ils ont fait des fourreaux, ils ont pris des fourreaux et ils en ont fait des choses comme si c'était des choses fondamentales et importantes, alors qu'ils ont oublié les choses fondamentales et les questions essentielles. Et donc pour eux, la question des tombes et des, des constructions qui sont faites par-dessus, ça c'est des choses qui sont des détails futiles, c'est pas important. Les vraies questions, les vrais problèmes, c'est des choses selon eux essentielles. Et ça, ça me fait, ça me, <laughs> ça me fait penser en, en, en, en fait à une citation dernièrement, il n'y a pas longtemps, qui avait été mentionnée euh, par euh, hmm, ça, c'est ça, c'est pas permis. La façon comment ils enterrent les morts dans les pays musulmans maintenant, c'est pas selon la sunna. Ils ont suivi les chrétiens et les juifs dans leur manière de faire les tombes. Sallam avait annoncé ça justement, comme tu dis. Oui, ils mettent des dalles, même il y a des tombes avec des photos dessus. Et puis, ils savent pas que ça c'est contraire à la sunna. Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais il y en a beaucoup de gens qui savent pas. Mais ça, c'est les cimetières des, chrétiens et des juifs, ça, c'est pas des cimetières islamiques, ça. Hein Il y en ils savent pas. Ils veulent faire des pierres tombales et des va yani. Donc, euh, le cheikh, il dit ensuite, donc ça c'est pour vous dire, ces gens-là, c'est pour ça que hein, vous entendez comme par exemple Tariq Ramadan qui dit qui dit par exemple le tawhid et tout ça, c'est pas ça qui fait notre, euh, notre fraternité, c'est pas ça qui est euh, notre fondement. Ça c'est juste des repères sur la route. Après on a tout à construire. Il dit ça, <laughs> il dit ça le tawhid et tout, la, des choses comme ça. Donc c'est des repères sur la route. Allah nous nous fait tariq, ça c'est les paroles de Sayyid Qutb euh, le titre de son livre Sayyid Qutb les jalons sur la route les repères sur la route Oh, c'est ça les ikhwan. Le tawhid, c'est pas important pour eux. La question de, de la religion, les croyances, ça c'est un détail. Le plus important, c'est de travailler. Hein? Le cheikh, il dit, on dirait que tu avais envie de dire quelque chose. Hein? <laughs> le cheikh, il dit, الملاحظة الثانية قال انظروا إذا بطاقة تملكها تمكنك من أن تساهم في توجيه اليمن وتمكنك من أن تساهم في إقامة الدين وتمكنك من أن تساهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى مواقعه Regardez qu'est-ce qu'il dit à Zindani, ça c'est le troisième point, euh, troisième euh, commentaire. Il dit, regardez, une petite carte, tu la, quand tu la possèdes, elle te, elle te donne la possibilité de, de, de pouvoir participer à l'orientation du Yémen. Elle te donne la capacité et la possibilité d'établir de, la religion. Elle te donne la capacité et la possibilité d'ordonner le bien et d'interdire le mal de, de, son plus haut point. Alors le cheikh il répond à cette parole. Il dit قلت يا سبحان الله ما هذه البطاقة التي لها كل هذه الأهمية هل المساهمة في إقامة الدين وفي توجيه البلاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يكون ويتحقق ببطاقة حزبية انتخابية يتولد عنها حدوث كل المفاسد المتقدمة إن هذا القول لا يصدر إلا من أحد رجلين إما جاهل بالقواعد الأساسية لهذا الدين الحنيف ومنها الضوابط التي يعتمد عليها في, في الأمر في يعتمد عليها في الأمر والنهي وإما ملبس يلبس على المسلمين أمور دينهم وأحلاهما مر Le cheikh il dit Subhanallah, c'est quoi cette petite carte électorale C'est ça la carte électorale. Mais c'est quoi cette petite carte hein, Avec elle tu peux faire toutes ces choses-là et qu'elle a toute cette importance. tu peux établir ta religion avec, tu peux euh, orienter ton pays avec, tu peux ordonner le bien et interdire le mal avec, hein, avec une carte de SBS, hein, électorale, hein, qui, qui, qui, qui, est à la source par la suite, qui, qui est à la source de tous les méfaits qu'on a mentionnés précédemment, hein, toutes les corruptions et les, les méfaits qu'on a mentionnés précédemment, celui qui dit ça, c'est un des deux hommes suivants soit un ignorant qui ne connaît pas les règles de la charia et les fondements de la religion, et qui, ignore les principes hein, sur lesquels l'ordre et l'interdiction, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est établi, ou l'ordre et l'interdiction est établi. Euh, et soit, soit c'est un ignorant, ou soit c'est celui qui veut tromper les musulmans en leur, en leur mélangeant le vrai et le faux dans les questions de leur religion et le plus doux des deux, le plus sucré des deux est amer. Euh, ça c'est une expression. Donc le Cheikh euh, Muqbil, rahimahullah, il dit à ce sujet-là dans la page بل إن الرجل من القسم الثاني وهو ملبس ويعرف أن عن الديمقراطية وحقيقتها ومفاسدها أكثر من مما نعرف وإذا جلس مع رجل سني يخاف منه قال هي كفر ولكن اتخذناها إلا ولكن ما اتخذناها إلا وسيلة لإقامة الدولة الإسلامية ويعرف ما عليه الإخوان المسلمين وقد قلت له اتركهم قال لا أتركهم لأنهم سوف يضيعون لو تركناهم ولكن الرجل في الحقيقة منهم وملبس بلا شك والله المستعان le cheikh il dit cheikh Moukbel il dit l'homme c'est-à-dire Abdul Majid al-Zindani il fait partie de la deuxième catégorie c'est-à-dire c'est un, une personne qui sait la vérité mais qui veut couvrir la vérité avec le faux hein et il connaît la démocratie la réalité de la démocratie et ses, et ses méfaits plus que nous c'est-à-dire, il connaît les méfaits plus que nous encore, et sa réalité plus que nous encore. Et s'il s'assoit avec quelqu'un qui est sur la sunna, et qu'il a peur de lui, il va dire c'est quoi La démocratie c'est quoi Mais on l'utilise comme un moyen pour établir l'État islamique. Et il connaît l'état des Ikhwan al-Muslimin. Abdul Majid al-Zindan, il connaît l'état des Ikhwan al-Muslimin. Et il dit, moi-même, Cheikh il dit, moi-même je, je lui ai dit, Laisse-les. Quitte-les, laisse-les. Il a répondu, non, je ne les laisse pas. Parce que si je les laisse, ils vont se perdre si on les abandonne. <laughs> si je les laisse, ils vont se perdre. <laughs> Alors qu'ils sont déjà perdus même avec toi. Hein si tu les perds, ils vont, <laughs> vont pas être plus guidés avant Musta'an. Et le chef, il dit, cet homme-là, il, il est en réalité avec eux. C'est pour ça qu'il ne veut pas les laisser. Hein. et donc, il fait partie de ceux qui sont des Moulabbessines, il n'y a pas de doute que Allah nous aide. Et ensuite, le chef, il dit le, le dernier point à mentionner à ce sujet-là. Al-Mulahadatu Rabi'ah, par rapport à ce qu'il dit dans cette cassette, le quatrième, والذين سيقصرون ويتقاعسون وينامون ماذا سيفعلون ماذا الذي ستفعلون ما الذي ستفعلون هل ستقومون بتغيير الأوضاع بالقوة وتعلنون حربا وخيانة وتتآمرون مع دول, الأج... مع دول أجنبية لقلب نظام الحكم بالقوة عبد المجيد الزنداني الشيخ المنسان لفعل عبد المجيد الزنداني dans cette quatrième remarque il dit ceux qui, euh, donc, qui veulent qui ne veulent pas euh, participer dans les élections, qui ne veulent pas marcher dans la démocratie, et qui veulent, qu'ils veulent s'asseoir, qui veulent s'arrêter, se limiter, hein, et qui veulent dormir, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont essayer de changer la situation par la force, et qu'ils vont déclarer la guerre et la trahison, et ils vont faire des complots avec des états étrangers pour renverser le pouvoir avec la force Le chef il répond, il dit, ah, ah non, ensuite il dit deuxièmement, c'est-à-dire Abdul Majid al il dit deuxièmement, ستبقى في بيتك وقوانين هؤلاء النواب ستصلك إلى داخل البيت وإلى داخل مزرعتك وإلى داخل مدرستك وإلى كل شبر من أرض اليمن Il dit, deuxièmement, il dit, tu vas rester dans ta maison et les lois de ces députés vont arriver jusque dans ta maison, ils vont rentrer dans ton champ, ils vont rentrer dans ton école, et dans tous les parties de la terre du Yémen. Le cheikh il répond, il dit أقول أحيلك للرد على باطلك هذا إلى ما تقدم الكلام عليه عند عرض البديل وهنا تنبيه تأمل أخي القارئ الكريم قول هل سيقوم بتغيير الأوضاع يتبين لك صحة ما قدمنا ذكره من أن الحزبيين من الإسلاميين يقدمون يقدمون النظام الديمقراطي كمنهج يرونه لتغيير الأوضاع لا غير الشيخ الزي Euh, آه، il dit je vais, je vais te, je te renvoie à tout ce que j'ai mentionné précédemment pour réfuter ta, ta fausseté que tu dis là, à ce sujet-là, lorsque j'ai parlé de l'alternative, et que j'ai expliqué cette situation, euh, cette euh, question d'alternative. Et un point important ici, il dit que, il dit aux, lecteurs qui lisent ce livre, il dit, est-ce que, euh, regardez qu'est-ce qu'il dit, hein, est-ce que tu vas, est-ce qu'on va changer les, situations Ça prouve que, ça confirme qu'est-ce que je disais précédemment, lorsque j'ai mentionné que les Hizbines ils utilisent, parmi les islamistes, ils utilisent le, système démocratique comme une méthodologie et ils considèrent que c'est quelque chose de valable pour changer les situations et rien d'autre. Donc c'est juste pour arriver au pouvoir qu'ils utilisent cette méthode-là. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a fini le, le chapitre euh, ou la partie où il réfute cette cassette. Il reste juste maintenant euh, quelques petites euh, clarifications encore.